Tim Cimat punya cerita dengan judul Di Gondol Gendruwo Kuburan Guri Oma. Cerita ini dikirimkan oleh Heri Sukamto, Dusun Jojan, Papringan, Desa Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. kedadian iki wis 30 taun kepungkur. Wektu kuwi durung enek listrik mlebu ning desa. Wayah sandi ala sebut bayi jenenge Mulkiye. Pas iku Mulkiye dikon adus marang ibune. Ye Kiye, nang adus. Wis sore kon duwuk wae nang pojokan kuwi lho. banjur meneng wae mergo Kiye bar serengeng. Pas iku umure Kiye sekitar 11 taun. Kiyek diparani wong mimbo dadi bapake sebut wai jenenge Suri. Ibuke banjur golek Kiyek ning ngendi endi? Kiyek nang ndi to, Pak? Ya mene kok durung enek ning omah iki lho. Lah mbuh to bune. Kiyek banjur digoleki morak-marik ora ana. Akhire Suri nyeluk wong akeh dikon ngiwangi golek imul Kiyek. Ana sing gawa kentongan karo gawa bor. enek sing nutuki lesung karo nyeluki ye kiye kiye kiye kuwi ning kiye kiye enek sing goleki ning kuburan baying nggure tapi kiye ora ana Bapak iki banjur bingung akhirnya melayu ninggone Mbah Dukun Samiti. Mak Dedi, Mak Dedi. Sapa ya kuwi? Aku Suri. Nek apa ri? Iye ilang Mak Dedi. Mang waya sandi Allah. Wah wah wah wah. Kiye kuwi isih enek ning sekitar omam. Jajal goleki ta ri? Akhire Suri goleki tenan dadak mantiyek ning pojokan omah tenan. Banjur ditakoni Suri. Kowe nek ndi to, Yek? Yek, kok bingungno wong akeh. Aku dikendhal ruwo, men dadi kowe to, Pak. Aku digawa menak pring guri omah. Terus digawa men menak, menak ning wit sopen gedhi nang guri omah. Aku yo ngerti wong-wong padha nyeluk aku tapi aku gak iso celok-celok kaya cangkemku dibungkem pak ku banjur dibalik nona nih pojokan omah iki bar kedadian ku iki kaya wong bintu ditakoki wong ora iso semaur nganti pirang-pirang wulan kaya wong bisu wong tuane sampe bingung akhire pak iki suri melayu ning gone wong pinter ngobatno kiye supaya cepet ndang mari saka linglunge kuwi mau Banjur bapak iki mlayu ning gone Mbah Dukun Nardi Dokar. putuk kidul. Jarine Mbah Nardi kiye isih katutan gendruwo wektu dheweke digondol gendruwo kuwi ora gelem metu saka ragane. Ya sarate kudu dibleno pitik banjur dipanggang. pite kudu pitik blorok terus dibancakno. Akhire tenan bar dibancai kiye iso mari normal kaya biasane. Semene cerita cekak saka aku Heri Sukanto utawa Togrobok dusun jajan papringan Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem bersama tim Cima.